Israëlieten, jullie is niet skaam oor alles wat jullie gedoen het nie. Jullie moet jullie leven verander voordat die dag van die Heere kom. Op die dag van die Heere sal jullie brand soos kaaf en vier brand. Jullie moet verander voordat die Heere jullie straf, want hij is baie kwaad. Almal in die land wat nederig is, moet vrouw wat die Heere wil hee en hulle moet dit doen. Jullie moet aanhou om recht te doen en nederig te wees. Misschien zal die Heere jullie niet straf van jullie kom nie. Daar zal niet meer mensen wees in die stad Gazani, en die vijanden zal alles afbreken in die stad Askelon. Al die mensen in die stad Astot zal op één dag sterven, en die vijanden zal die stad Ekron afbreken en verwoes. Ja, Philistijnen, dit zal slecht gaan met jullie wat nabij die sedert woon, jullie wat van die eiland Kreta kom. Mensen van Canaan, Philistijnen land, die Heere sê hy sal jylle straf. Daar sal nie meer mensen in jullie land leven nie, jylle woon nou hierna by die seerert, maar skaapwachters sal hulle skape hier laat wei, hulle sal hier krale maak vir hulle skape en bokke. Die mensen van Jeda wat nog leven, zal die skape en bokke wees. Hulle sal wei in die Filisteinese land, hulle sal in die aande gaan slaap in die huise van die stad Askelon. Hulle God die zal sal hulle herder wees, hy sal hulle zien, zodat dit goed zal gaan met hulle. Die Heere sê, ik het gehoor hoe sleg praat die Moabite en die Ammonite oor my volk. Hulle het gemaakt of mijn volk niks beteken nie en hulle denk hulle is self baie belangrijk. Die Heere wat oor alles regeer, die God van die Israëlieten, sê, so seker soos ek lewe, die Moabite en die Ammonite sal word soos Sodom en Gomorra. Daar waar hulle nou woon, sal net door in bossies groei, dit sal wees soos wanneer daar baie sout in die grond is daar zal nooit weer iemand woon nie. Die mensen van mijn volk wat nog leven, zal die Moabite en die Ammonite se goed vat en in hulle land gaan woon. Dit zal gebeuren omdat die Moabite en die Ammonite hoogmoedig was. Hulle het gedink hulle is baie belangrijk en hulle het gedink die Heere se volk beteken niks, die volk van die Heere wat oor alles regeer. Die Moabite en die Ammonite zal baie bang word vir die Heere, want hy sal al die goede van die aarde laat sterven hulle sal nie kos hee om te eet nie. Al die volken na by die sedert en op die eilanden zal voor die Heere buig, elkeen in sy eie land. Die Heere sal ook teen die kisiete oorlog maak, en hulle sal sterf. Dan zal hy sy hand uitsteek naar die noorde en hy sal die Assyriërs laat sterf. Waar die stad Nineveh nou is, zal daar een droge woestijn wees waar dieren wij. Daar sal nie mense woon nie, baie soorte dieren sal daar le en ris. Pelikane en uile zal op die stadse pilare slaap. Die wind zal dier die vensters waai. Bij die dieren zal bakstene le wat van boe afgeval het, van die vijanden zal al die sederheid van die reise afhol en wegvat. Nineve was een stad vol vrolijke mensen wat oor niks bekommerd was nie. Hulle het gedink hulle stad is die beste en die sterkste, maar die vijanden zal die stad verwoes. Dit zal een plek wees waar net dieren le. Almal wat daar voorbij gaan, zal die staat niet verspot. Hulle zal naar die hoope klippe wijs in lach.